Kako je naznačeno tamo, bit će komentar hadisa iz Buharinog sahiha iz knjige o pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Imam Buhari, rahimehullahu teala, manje više svima nam je dobro poznat. Ime mu je Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim, ibn Mugira ibn Berdizbe al-đufi al-Bukhari, Ebu Abdillah. I rođen je u Buhari, je tako je? Po njoj je dobio ime Buhari. I rođen je koje godine? 194. godine po Hidžri. Vrlo rano, vrlo rano počeo se zanimati za hadis. Vrlo rano počeo se zanimati za hadis. U nekoj svojoj 11. godini počeo je da pamti hadise. U svojoj 16. godini već je otišao za Mekku da sluša hadise od učenjaka Mekke. Kada je pokupio hadise od njih, onda se zaputio u Šam, Irak, Misr i druga, druga mjesta skupljajući hadis. Kako sam kaže Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, pisao sam hadise od 1080 duša. Pisao sam hadise od 1080 duša, dakle 1080 učitelja je imao. Jedan od njih je bio Imam Ahmed ibn Hanbel, Ishak ibn Rahoja, Ali ibn Medini, Jahe ibn Ma'in, dakle sve veliki učenjaci, učenjaci hadisa i kaže nisam pisao hadis osim od onoga koji kaže ha, osim od onoga koji kaže el imanu qawlun wa amel osim od onoga koji kaže iman se sastoji iz riječi i dijela nisam pisao hadise osim od onog koji kaže da se iman sastoji od riječi i dijela, a broj njegovih učenika ne može se ni pobrojati. Kako se kaže, navodi se u knjigama koji se bave hadijskim zbirkama i njihovim autorima, da je 90.000 duša slušalo hadise imama Buharije. Da je 90.000 ljudi slušalo hadise od imama Buharije iz njegovog sahiha. Allah najbolje zna. Od njegovih učenika bio je ha, imam Tirmizi, bio je imam Muslim, dakle i mnogi, mnogi drugi, mnogi drugi velikani, Ebu Zura, Ar Razi, Ebu Ar Razi, ali i, i drugi. Kako se kaže, kaže Hafiz ibn Hajar za njega da je bio planina u znanju. Džabel Ulejn, da je bio imam u fiku i hadisu. I umro je ha, u selu Hartenk, Semerkandu, 256. godine po Ičri. I za sebe ostavio brojna dijela. Ali ono najpoznatije dijelo jeste, dakle, ovaj Buharin Sahih, kako se kaže, jeli? Sahih imama Buhari ili Buharin Sahih. A kako kaže Hafiz ibn Hajar, pravo njegovo ime je Buharinog sahiha, al džamija, al sahih, al musned, min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa sunnanihi wa ajami. Ha, tako se imenuje. Njegovo puno ime, al jami al sahih, al musned, min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa sunanihi wa ajami. Kod imama Neovija malo drugačije, ali, dakle, puni, puni naziv. I ovo je, kao što znamo, dobro, ha, najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove knjige. Allah subhanahu wa ta'ala dao je bereketa imamu Buhari u pisanju ove knjige. I kaže, pisao sam 16 godina svoj sahih i napisao sam ga iz 600.000 hadisa. I ovaj sahih je huđe bejni o bejn Allah. Ovaj hadis je dokaz između mene i Allaha. Pisao sam ga 16 godina i 600 hiljada hadisa ga je sastavio. Dakle, ne kako samo stoji 7397 unutar Buharinog sahiha, dakle, s ponavljanjem ima 7397 hadisa bez ponavljanja, bez ponavljanja hadisa, jer imam Buhari zna jedan hadis za zabilješten desetak mjesta. Odnosno, iz tog istog hadisa vadi dijelove hadisa, s kojima hoće nešto da dokaže. Jer je, nemoj zaboraviti ovo, na samom početku imam Buhari, kao što je bio veliki muhaddis, isto je bio fakih. Kao što je bio muhaddis, učenjak hadisa bio je fakih. Hm? Pa bi naslovio poglavlja, a zatim dolazio sa hadisima koji govore dakle o tom poglavlju, dokazuje određena fikska pitanja. Ha, pa kada Ulema govori o tim poglavljima koje je on naslovio, kao što je poznato ha, u sahihu imama muslima, muslim nije naslovio on poglavlja. Imam muslim nije naslovio poglavlja pa stavljao hadise. To su kasnije došli pa naslovili ta poglavlja. Dok imam Buhari naslovio poglavlja. Kaže danas ulema, ima danas uleme koja zastane kod naslova pojedinih poglavlja i kaže ne možemo nikako dok učiti. Ne možemo nikako dok učiti zašto je taj hadis stavio pod ovo poglavlja. Ne mogu da dok učim vezu. Imam Buhari je bio fakih. I kad ti spomene naslov poglavlja, zato, han, čuli ste, tamo sam negdje pisao i govorio, onaj koji želi da dokazuje hadisima mora da pogleda pod kojim poglavljem hadis je zabilježen. Jer onaj koji ga je zabilježio u svoju knjigu bolje ga je razumio nego ti. A ti ovako nađeš ga na internetu, na Facebooku, ovdje, ondje i ti razumiješ iz njega što hoćeš. Ne, moraš prvo da se vratiš na poglavlje pod kojim je taj hadis zabilježen. Jer učenjaci nisu bili samo učenjaci hadisa, već su bili učenjaci fika. Naravno što imam Buhari i imam Ebu Davud rahmetullahi alaihima. Pa vam je dobro poznat hadis na primjer, samo da kažem i da idemo dalje. E, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazivao bi prstom kad god bi sjeo. Kad god bi sjeo u namazu, pokazivao bi prstom u pravcu kible. I mnogi su razumjeli hadis samo tako slušajući ga ili čitajući ga, razumjeli su hadis kad god sjedne, dakle između dvije seđde. Hm? Jer sjedi se između dvije seđde to se zove sjedenje, pa su podizali prst. Pa sam rekao, vratite se ha, tamo gdje su zabilježeni hadisi, pa pogledajte kako stoji poglavlje iznad tog hadisa. Kad god bi sjeo na tešehud, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, micao bi prstom. Hm? Poglavlje naslovljeno kad bi poslanik sallallahu alihi wasallam sjedio na tešehudu. Pa je dakle to i kako bitno. I ovo je u mojoj knjizi, vidjeli ste komentar Umdetu Lahkam, da sam ponekad malo odužio sa izvodom hadisa. I to sam na početku rekao, bitno je da se zna pod kojim poglavljem je spomenut taj hadis, da bi se bolje razumio, da bi se bolje razumio hadis. Ali to nije to možda toliko za vas. Uglavnom, kako malo prije rekao, u sahihu 7397 hadisa ima s ponavljanjem. Bez ponavljanja 2602 hadisa. 2602 hadisa, ha? koliko je tako i broj imena Allahu Kur'anu. Koliko ima knjiga u, unutar Buharinog sahiha? Kažu braća četiri. <laughs> četiri štampa. To je, to je saudijski komitet štampa u četiri. A? Koliko ima knjiga? 97 knjiga. Imam Buhari je svoj sahih podijelio na 70 na 97 knjiga. Pa vidite, prva knjiga o objavi, druga knjiga o imanu, treća knjiga o znanju, četvrta knjiga o abdestu i tako ide dalje. Hm? podijelio je svoj sahih na 97 knjiga, a zatim poslije te knjige dijelio na poglavlje ispod spominjao hadise. Pa ova knjiga koju ćemo mi, ako Bog, da obrađivati unutar Buharinog sahiha je predzadnja knjiga, dakle 96. knjiga. Knjiga o pridržavanju za Kur'an i Sunnet, jeli, je 96. knjiga, predzadnja. A zadnja knjiga je Kitabu Tevhid, knjiga o Allahovoj jednoći. Kitabu Tevhid, knjiga o Allahovoj jednoći. Pa je Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, svoj sahih otpočeo sa najvažnijim temama i završio sa najvažnijim temama. Kao što si čuo, otpočeo je sa objavom. Kako je počela objava i govori o tome kroz nekoliko hadisa. Zatim dolazi sa knjigom u kojoj su skupljeni hadisi koji govore o imanu, o vjerovanju. Zatim dolazi sa knjigom o znanju. Zatim prelazi na fikska pitanja. I završio je sa knjigom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunet. A imam Buhari nerijetko, prije nego li počne spominjati hadise u svome sahihu, prvo spominje Kur'anske ajete. Spominje Kur'anske ajete. Ha? Pa je na kraju završio svoj sahih sa knjigom koja govori o pridržavanju za Kur'an i Sunet. Dakle, ono što sam ti od Kur'ana spomenuo u svome sahihu i ono što sam ti od, sahih, od hadisa spomenuo u svome sahihu, toga se čvrsto toga se čvrsto drži. I završio je sa knjigom o teohidu Allahu o jednoći da kaže sve ovo samo Allahu jednom jedinom. Sve ovo samo Allahu jednom, jednom jedinom je li to, to čini. Kaže Imam Buhari, dakle, Kitab ili etisam bil kitabi ve sunne. Knjiga koja govori o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Ova knjiga je dakle unutar sahiha imamo Buhari je tekako važna i tekako, i tekako bitna. U njoj se nalazi 101 hadis. Dakle, ova knjiga, 96. knjiga podijeljena je na 28 poglavlja, unutar tih 28 poglavlja sa uvodom ima 101 hadis. U njoj se nalaze hadisi koji nas postiču na držanje za Kur'an i sunnet, pridržavanje za Kur'an i sunnet. U njoj se nalaze predanja ashaba, i tako slikovito, jasno pojašnjavaju kako i koliko su se oni pridržavali za Kur'an i sunnet. I ovo je, braćo, u svakom vremenu, a naročito danas, u vremenu podijela, u vremenu kada svako ima svoje mišljenje i tekako bitno, da se iščitava, da se zastaje, da se razmišlja, da se izvlače poruke i pouke iz tih hadisa. Zašto je Imam Buhari taj hadis spomenuo u ovom poglavlju, u ovoj knjizi? Kako tako govori slikovito, kako, koliko, u, u, do koje mjere su se ashabi držali Kur'ana i sunneta u svim stvarima, u svim stvarima. I to je, braći, ono zbog čega je Kur'an i sunnet objavljen. Kur'an i sunnet su objavljeni ne da stoje u polici, ne da se samo čitaju, već da se po njima radi. Zbog toga je Allah objavio Kur'an i zbog toga je također objavio sunnet. I Kur'an i sunnet su objava. Je li tako? Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala za svoga poslanika, alihi salacom u suri Najm, trećem i četvrtom majetu, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوهَا I on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, ko on, Muhammed, sallallahu alaihi sallam, već govori po objavi koja mu se objavljuje. Dakle, i ono što je govorio je objava. Kao što je rekao, ela inni u titulu Kur'ana u mislehu mehu, zar mi nije objavljen Kur'an i nešto slično njemu, odnosno, odnosno sunnet. I kao što bilježi imam dari mi u svome sunenu, govorio sam to vam da Džibril kao što je dolazio obnavljao Kur'an svake godine u Ramazanu sa poslanikom Muhammedom Alihi Salucam objavljiv, ob, obnavljao je i sunnet, obnavljao je i hadise s njim. Sve je to objava. I to je ono zbog čega je Allah objavio knjigu. Poslao svoga poslanika i to je ono što nam je naredio. To je ono čime nas je on obavezao. Kada kaže u suri Ha An-Nisa 59. ajetu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minun billah wal yawm al-akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. U bilo čemu da se raziđete, vratite se Allahu i poslaniku, ako ste vjernici. Ako ste vjernici u Allaha i u posljednji dan, to vam je da znate bolje. To vam je da znate bolje, kažu komentatori, bolje za dunjaluk, wa ahsenu ta'vila i najbolje rješenje za vaš ahiret da postupate po Kur'anu i Sunnetu kako kaže Ibn Kesir rahimehullah ta'ala, od prethodnika, od muđahida, učenika Ibn Abasa i ostalih prethodnika, po ovom pitanju se prenosi jednoglasno mišljenje kada se kaže ilallahi Allahi Rasul, odnosno vratite se Allahu i knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhameda alihi sallam. To nam Allah naređuje, pazi, kaže u bilo čemu da se raziđete, vratite se, obavezao nas je tim, ne da se vrate meni i tebi, ovo milionom, dakle mogu ljudima koji poznaju Kur'an i sunnet koji će ti, kada dođeš, sporiš se, kada dođeš imaš neki problem, imaš neku nejasnoću, nedoumicu, treba ti odgovor na neko pitanje reći, tako Allah kaže, tako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allah nas je obavezao time, braću. I niko nema pravo, mako on bio, mako bio, da te obaveže na nešto na što te Allah nije obavezao. Da slijediš ovo ili ono, da slušaš ovog ili onog, sve što se razilazi sa Kur'anom i sunnetom, to se ne slijedi. Allah nas je obavezao da se vratimo Kur'anu i sunnetu. I to je jedino braće znanje. Svako znanje proizilazi iz Kur'ana i sunneta je znanje. Svako znanje koje nema osnove u Kur'anu i sunnetu, ostavi se toga. Ostavi se toga, ne gubi vrijeme. Ono, svako mišljenje koje nema potpore u Kur'anu i sunnetu ištiramimo, poštujemo onoga koji je rekao, nećemo kaljati njegovu čast, ali ne možemo uzeti to mišljenje. Jer nas Allah nije obavezao time, to je samo mišljenje čovjeka. Čućeš sada prvi hadis koji je spomenuo imam, imam Buhari u ovom svom poglavi. Kako su drugi vrednovali knjigu Kur'ana, kamo li koliko trebamo mi vrednovati? Hm? Pa dakle, kogod ti kaže nešto drugo što nema osnove u Kur'anu i sunnetu, uz dužno poštovanje, poštuješ ga, nećeš ga napadati, vrijeđati, kaljati njegovu čast, ali njegovo mišljenje nećeš uzeti. I ovo trebamo dobro da shvatimo. Ha? Mnoge stvari, mnoge mesele, mnoga pitanja o namazu, mimo namaza, u drugim pitanjima, rekao ovaj, rekao onaj, to su govor ljudi. Možeš raditi, ne moraš raditi. Ne možeš nikoga obavezati da kažeš, ne znam, moraš gledati u mjesto seđde. Kada si na kijamu, moraš da gledati u mjesto seđde. Otkud? Gdje je dokaz za to? Svi hadisi koji govore o tome su slabi. Nema ni jednog hadisa vjerodostojnog koji govori na koji na koje mjesto treba usmjeriti pogled u namazu. Sve jedan hadis slab govor imama Ebu Džafara, Tahavija i drugih. Kada si na kijamu, gledaš u mjesto sežde, kada si na ruku, gledaš u nožne prste ili ispred sebe, kada si dole na sjedenju, gledaš svoj prst. To je govor imama, uz dužno poštovanje, tamam, može se to raditi, ali nekoga obavezati i reći to moraš raditi ili to je od sunneta sve dok nemaš dokaza, Zato ne možeš nikoga obavezati. Allah nas je obavezao Kur'anom i sunnetom. I ničim, ničim drugim. Allah subhanahu wa ta'ala, ha, uslovio je svoju ljubav, braću, da nas Allah voli i da nam dadne svoj oprost čime? Slijedjenjem poslanika, sallallahu sallam, nikoga drugog. Hmm? Pa je rekao u suri Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Reci, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite. Reci o Muhammede, dostavim svima. Ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite. Reci o Muhammede, svima obznani, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene, poslanika sallallahu alaihi sallam, Muhammeda sallallahu alaihi sallam, slijedite. To me naredio da kaže. Poznato vam je, ha, koliko sura? Pet sura odpočinje sa kul, reci. Mnogi kuranski ajati odpočinju sa kul. Allah, Allahu poslanik alaihi sallam dostavio je cijeli Kur'an. Cijeli Kur'an je dostavio. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha ko vam bude rekao da nešto nije dostavio, da je prešutio, znajte da laže. Kada je dostavio ajete u kojima ga Allah kori kako da dostavi druge ajete, dostavio je cijeli Kur'an. Međutim, ajeti i sure koje otpočinju sa kul reci, njih je posebno morao dostaviti. Hm? Zašto? Zato što su od bitne važnosti. I gledajte zadnje sure i suru džin pogotovo i zadnjih jeli, četiri sure u pred kraj džuza amme od posle, posebne su važnosti. S njima Allah malte ne završava Kur'an. I pogledajte svaki kur'anski ajed koji također odpočinje sa kul od posebne važnosti. Svi su od važni, ali ovi su od posebne važnosti. Kada mu je posebno rekao dostavi, reci. Pa kaže, ha, recim, ako tvrdite da volite Allahom da mene slijedite, pa će Allah vas voljeti i oprosio vam vaše grije. Pa da slijediš ovoga ili onoga i da rizikuješ Allahovu ljubav i oprost, pa te tjeraju da dosljedno slijediš ovoga ili onoga, tamo, ako ću biti bukvalac, onda ću biti bukvalac sunneta. Onda ću bukvalno shvatat sunnet, poznato je, ili Ibn Hazm kakav je bio. Hadis tako i tako i gotovo je. Pa ako te neko tjera da slijediš i kažeš moraš ovo, uči ovako, uči onako, pa dobro, onda ću uči dosljedno sunneti, držat ću se dosljedno, dosljedno, jeli, jeli sunneta. Poslani, Allah subhanahu wa ta'ala je uslovio džennet, ulazak u džennet sa pokornosti njemu i njegovom poslaniku. Nikome drugom. Nikome drugom. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وسوره النساء ponovo onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku taj će ući u džennetske bašče i ispod kojih teku rijeke u njima će ostati vječno a doista je to veliki uspjeh i sada slušati ovoga ili onoga koji nema za svoj stav govor iz Kur'ana i Sunneta Zato je rekao Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala prelijepo u svojoj, u svojoj nuniji. El ilmu qala Allahu wa qala Rasuluhu qala sahabetu hum ulul irfani. Mel ilmu nasbuke lil khilafi baina ar Rasuli wa baina qawli fulani. Znanje ono što kaže Allah i što je rekao Allahov poslanik i što kažu ashabi tumačeći Allahov govor i govor poslanika alihi salcom. Nije znanje, već je ludost da se prihvatiš riječi nekoga drugog, a ostaviš riječi poslanika. To nije znanje, to je ludost da žrtvuješ sve ovo. Naprotiv, u suri Nur kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se dobro pričuva onaj ko se razilazi s poslanikom, ko se razilazi s poslanikovom naredbom, da ga ne snađe kakva fitna ili da ga snađe kakva žestoka kazna. Kaže Imam Ahmed, znaš li šta je fitna? Hm? Kaže Imam Ahmed, znate li šta je fitna u ovom ajetu? Fitna je, kaže, širk U ovom majetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže neka se dobro pričuva onaj koji se razilazi sa poslanikovom naredbom da ga ne snađe fitna. Kaže ima Mahmed, znate li fitna šta je u ovom majetu? Širk. Možda onaj koji odbaci riječi poslanika ali ih alihi sam tek tako. A danas imaš koliko hoćeš braće ili polubraće, amidžića, koji kažu pusti šta kaže hadiz dedak čujem šta kaže on. Tad se kosa digne na glavi. Pusti šta kaže hadis, da čujemo šta kaže on. Čitajte početak sure Huđurat, pa ćete vidjeti koliko su opasne tada te riječi. Koliko su opasne te riječi. Nemojte izdizati svoj glas iznad poslanikovog glasa. Komentatori kažu nakon smrti poslanika, ali i salatu osam, izdizanje našeg glasa iznad njegovog glasa je izdizanje našeg stava iznad onoga s čime on došao. Da mi govorimo jedno, hadis govori drugo. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju toga ajeta? Da vam dijela bil, ne bi bila poništena da vi to i ne osjetite. Da vam dijela ne bi bila poništena, srušena, dobra dijela koja ste učinili da vi to i ne osjetite. Zato dakle u velikoj smo potrebi da što je god moguće više braćo iščitavamo Kur'an i Sunnet. Da imamo halke tefsira. Iščitavati, čitati samo Kur'an i čitati samo hadise nije mnogo znanje. Ali treba dakle izučavati, zastajati šta nam Allah poručuje u Koranu, šta nam poručuje poslanik Alihi Salosalom u tom hadizu. Šta, čime se okorištavamo i svega toga. I to je ono na čemu su bile naše prve generacije, zlatne generacije, kako reče se ovde prošli puta, koje niko neće dostignuti. Neće i niko dostignuti, jeste zato što su bili u vremenu poslanika, ali ih i sam čućeš sada nešto od toga, ali isto tako što su se žrtvovali, Nisu davali nikome prednost nad poslanikom Alihi Sallam, nad Allahom i poslanikom Sallam, nikome. Nisu poštivali, uvažavali nikoga toliko kao što se uvažava on. Poznato je na Hudejbiji kada je došao Urve i vidio, kada su došli da napišu sporazum na Hudejbiji da se vrate muslimani koji su krenuli da učine hijđuru, Pa kad se vratio svojim mušricima, kaže, nisam do dan danas vidio da neko poštuje nekoga kao što ashabi Muhammeda poštuju Muhammeda. Pa kada bi htio da se abdesti, ispadale bi kapljice vode od abdesta s njegovih ruku, ashabi bi trčali, znači u ruku će spasti ona kapljica da se potare. Pa vam je poznato kako bilježi Ibn Hajar u svom dijelu Lesaba, Abdullah ibn Ravaha ide do mesčida i poslanik sallallahu alaihi sallam u mesčidu kaže svojim ashabima koji su bili prisutni iđli su, sjedite. Abdullah ibn Ravaha dolazi do mesčida, radijallahu ta'ala, dolazi do mesčida, nije još ušao i kaže poslanik alaihi sallam tamo u mesčidu, sjedite i sjeda. Abdullah ibn Ravaha sjeda izvan mesčida. Poslanik sallallahu alaihi sallam završio svoj govor šta je htio da im se obrati, nasihati, izlazi i zatiče Abdullaha, sjedi, kaže šta ti tu, Abdullah, zbog čega ti tu, Kaže, čuo sam da si ti rekao sjedite. Ja ne znam kome si ti rekao. Sjedite. Pomoj je poznata promjena kible, je tako, kako se desilo, Da su se ashabi na ruku okretali. Nisu prekidali namaz. Kada su čuli glasnika koji je na vratima rekao, svjedočio sam, klanjao sam namaz poslanikom, ali hisalo sam prema novoj kibli. Pa su na ruku se okrenuli prema potpuno, dakle suprotno za 180 stepeni kibli kada je došla naredba za pokrivanje hijab, je tako? Na je došao kuranski ajet. Na jaci. jashabi čuli posle jaci kuranski ajet o pokrivanju. Da se pokriju. I dok su išli kući, učili, ponavljali da ne zaborave. I kada su došli kući svojim ženama i citirali kuranski ajet, šta su ona rekla? Imao do sabaha, vala, de još 5-6 sati, mi ćemo fino to uzeti sebi skrojiti. Odmah su potrgale zavijese što su imale i napravile sebi hijabe. Odma, bez obzira što neće nikud izaći. Sutra da odma ima spremno. I brojni drugi primjer. Zato kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala ha? Neću ostaviti ništa od onoga što je činio poslanik Alihi Salacom. Sve što je on činio, i ja ću. Bojim se da ako bi ostavio bilo šta od onoga što je on činio da bih zalutao. Šta je rekao Omer radijallahu ta'ala hađaru lesvedu, crnom kamenu ja dobro znam da si ti kamen. Kad je došao do crnog kamena, ha? kod Kabe, ja dobro znam da si ti kamen, niti koristiš, niti štetiš. Ali da nisam vidio poslanika, ali ih selo sam da te dotiče, da te ljubi, ja te nikad ne poljubio. Ja te zbog toga ljubim, zato što sam vidio njega da te ljubi. Hm? Ali ja radi Allahu talan kaže, neću ostaviti sunnet poslanika, ali ih selo sam, ni zbog čije govora. Kogod da kaže ostavi, neću ostaviti. Pa ima mišljenje, nema mišljenja. Ovo je rekao poslanik Ali Isalazam. Šta me briga? Allah subhanahu wa ta'ala sutra će reći svima nama na sudnjem danu mada eđebtumul mursalin. Šta ste odgovorili poslanicima? Kako ste odgovorili poslanicima? Kako ste uzvratili na njihove riječi, na njihov poziv? Slušaj što kaže Ebu Bekr, znate vjerovatno te riječi. Kaže Allahov poslanič. Draže mi bi bilo, draže bi mi bilo da je Ebu Talib prihvatio islam nebo Ebu Kuhafe. Ebu Kohafe je otac Ebu Bekra. Kaže, draže bi mi bilo da je Ebu Tali prihvatio islam nego moj otac. Allahu poslaniče, draže bi mi bilo da je tvoj Amidža Ebu Tali prihvatio islam i umro kao musliman nego moj otac Ebu Kohafe. Da je tvoj Amidža prihvatio islam i umro kao musliman, a moj otac umro kao nevjernik, to bi bilo draže. Jer bi tebi bilo draže poslaniče. Kućeš dalje? Ha? pa Hubeib radi Allahu talom Mekijel, tako kada je bio razapet. Na kraju su ga ubili, prije nego što će ga ubiti, pitaju da li bi volio da je Muhammed sad na tvojom mjestu. I misle da mi žrtvujemo damu, ko što mi možda bi svoje učene ostavili na ledini, izašli s njima i od posle ih ostavili na ledini. Ha? A shabi nisu bili takvi. Kaže, bil volio da Muhammed bude na tvojom mjestu? Kaže, vala ne bi volio da ga trnu bode, a da sam ja sa svojom ženom kod kuće. Da sam ja sa svojom ženom kod kuće nalaktio, s njom se igram, zabavljam, a njega trn da ubode. A kamo li da je na mom mjestu? I to su bili ashabi, posle tabini, tabi tabini, veliki imami, svi su slijedili Kur'an i sunnet, svi su se žrtvovali za Kur'an i sunnet i u tome uspije. Kako kaže Ibn Shihabe Zuhri, naši prethodnici su govorili, držanje za sunnet je spas. Držanje za sunnet je spas kao što je govorio imam Malik, da je sunnet Nuhova lađa. Da je sunnet Nuhova, Nuhova lađa. Zato je dakle bitno da se izučava, izučava Kur'an i sunnet i zato je bitno dakle da se izučava ovo, ovo poglavlje. Dobro, kaže imam, li Buhari, ali atisam bil kitabi wa sunne. Riječ atisam dolazi od riječi Isma koji je bio u Mektebu, kod hođa učio je kada je učio osobine vjerovjesnika, posebne osobine vjerovjesnika, ha? sallallahu alaihi sallam, Muhameda i ostali, sallallahu sallam, učio je jedna od njihovi osobina, ismet, ha? ismet, a to je sačuvanost od griješenja. Ismet ima značenje ha? sačuvanost od griješenja. Sad naš ismet je takvi, ja ne znam. <laughs> ismet sačuvanost od griješenja, to je jedna bila od osobina. Pa Imam Buhari ovdje kaže kitabele atisam, dakle ova knjiga sadrži hadise čim praktikovanjem ćeš se sačuvati od griješenja. E atisam jeste ha, traženje da te Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od griha, da te sačuva od zabode, da te sačuva od stramputice da te sačuva od govora po svom nahođenju, po svojim prohtjevima, herojima, strastima. Kako ćeš se sačuvati i kako ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala moliti za to pridržavanjem za Kur'an i sunnet. Sačuvat ćeš se od stramputice, sačuvat ćeš se od zablode, sačuvat ćeš se od grijeha tako što ćeš se držati Kur'ana i sunneta. Raditi po Kur'anu i sunnetu. Onaj ko ostavi Kur'an i sunnet, taj će skrenuti u zabludu, na stramputicu, jeli sigurno. I Imam Buhari, ha, doće malo napomena kasnije, imao je zasebno dijelo ovako. Imam Buhari je imao zasebno dijelo koje se zvalo knjiga o pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Hm? Možete me pratiti. Imao je zasebno dijelo koje je skratio, ogromno dijelo, koji je skratio. I u tom dijelu nisu bili svi hadisi po uvjetima koje je, dakle, postavio u svome sahih ko je bio razlog, zaboravio sam reći, ajde možete i vi reći. <laughs> šta je bio razlog da ima Buhari napiše sahih? Učitelj. A? Učitelj. Učitelj njegović, Hakib Narahoja, je rekao, a, kada bi neko od vas sačinio knjigu vjerodostojnih hadisa o životu poslanika, Alihi i sa njegovim sunnetima. Spomnije se jedan drugi razlog. Hm? Sam Imam Buhari je rekao o njemu, vidio sam usnu poslanika, Alihi salatu sam i sebe ispred njega sa lepezom kako nešto odbijam od njega. Pa sam ispričao taj san jednom od tumača snova, pa mi je rekao ti ćeš odbijati laž od Allahovog poslanika, ali salucam. Ti ćeš odbijati laž od njega. Pa sam, pa me je to natjeralo, jeli da napišem knjigu Sahih. Da napišem knjigu Sahih i drugi razlozi se, razlozi se navode. Pa on je dakle postavio posebne uvjete u ovom svome Sahih. U drugim knjigama napisao je mnogo knjiga, nije postavio taj uvjet. Pa je napisao ova ist, ist, isto dijelo, knjigu koja se zvala knjiga o pridržavanju za Kur'an i sunnet. Ali a ti sam bil kitabi o sunnet. Sa mnogo, mnogo većim brojem hadisa. Čuo si 101 hadis ovdje ima. Pa je na kraju prečistio tu knjigu i uvrstio svoj sahih. Kao što ima knjigu prevedenu kod nas još tak, još ko ima knjigu? Koja ima knjiga od Mama Buhari? El Edebul Mufred. Tako? El Edebul Mufred. Ima knjiga od Mama Buharije. Ista ta knjiga ima u sahihu. Napisao je knjigu Edebul Mufred sa daleko većim brojem hadisa, međutim uvjeti nisu kao uvjeti u sahihu. Pa je nju prečistio i uvrstio u svoj sahih i naslovio knjiga o Edebu. Koje još dijelo ima? Ima dijelo učenje iza imama. Ima i dizanje ruku, je rekao. Ha? Refolo jedin. Dizanje ruku ima zasebno dijelo gdje iznosi dokaze o dizanju ruku, jeli, u namazu. Pa je to dijelo skratio i uvrstio u svoj sahih u knjizi o opisu namaza u tri ili četiri poglavlja. Ima dijelo učenje iza imama i iznosi, do, dolazi sa hadisima, predanjima kada se uči za imamom, kada se ne uči. Pa je to dijelo skratio i stavio u svoj sahih u nekih desetak poglavlja u knjizi također o načinu obavljanja namaza. Hm. Pa dakle, ovo isto dijelo je bilo kod imama Buharije nema sačuvanog, nema sačuvanog. Ono što je sačuvano jeste što je iz njega izvadio i ostavio, ostavio u svoj, u svoj sahih. Ha. Dakle, rekao je knjiga o traženju spasa od grijeha sa pridržavanjem za Kur'an i Sunnet. I nema, braćo, spasa za nas uspjeha niti na Dunjalku, niti na Ahiretu, osim u slijedjenju Kur'ana i sunnata. Zato trebamo što je god moguće više prisustovati gdje god ima halka tefsira da idemo i da slušamo. Halka hadisa da idemo i da slušamo. Da saznamo šta nam to Allah poručuje u svojoj knjizi, šta nam poručuje poslanik alihi salatu wasalam u svojim, u svojim hadisima. Ovdje nakon sada naslova autor je spomenuo pet hadisa. Autor je spomenuo pet hadisa kao uvod nije prešao odmah prvo poglavlje, drugo poglavlje, već je spomenuo pet hadisa napravivši samo, samo uvod je li u svoj sahih. Prvi hadis koji je spomenuo, nećemo senet, e, prenosi se od Tarika ibn Shihaba. Prenosi se od Tarika ibn Shihaba da je rekao, jedan jevrej je rekao Omeru. Jedan židov je rekao Omeru vladaru pravovjernih, da je nama objavljen ajet. Kaže Tarik ibn Šihab, jedan židov, jedan jevrej, rekao je Omeru, radi Allahu dan, vladaru pravovjernih, o vladaru pravovjernih, da je nama objavljen ajet, koji ajet, el jevme kmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alikum ni'meti, wa raditu lekum islami dina. Da je nama objavljen ajet danas sam vam vašu vjeru upotpunio, usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Kaže židov da je nama objavljen taj ajet, mi bismo napravili haflu, mi bismo napravili gozbu, mi bismo taj dan učinili praznikom za nas, židove. Ha. Pa kaže Omer radijallahu talan, ja znam u kojem danu je objavljen taj ajet. To je treći ajet ili dio trećeg ajeta suri Al-Majde, tako? Dio trećeg ajeta suri Al-Majde na drugoj stranici, na 107. stranici u Kur'anu. Pa kaže, objavljen je u petak na dan Arefata. Objavljen je na dan Arefata u petak. Hm. I šta sad vi razumijete iz ovog hadisa? <laughs> da vidimo prvo. Znamo najljepši dan u godini, ovaj, na dan objave toga ajeta. Ne treba nam rodba je prvi tjedan. Tamam, dobra, dobar zaključak. Da mi je od prvog Tamam. Aj, dobro. Tarik ibn Shihab, ha? Tarik ibn Shihab ibn Abdul Shams ubraja se u ashabe. Sad vidi kakvog imaš poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ubraja se u ashabe. Međutim, ništa ne prenosi od Allahovog poslanika alihi salsa. Nije čuo ni jedan hadis. Zašto? Zato što je bio mali. Imao je četiri ili pet godina kada je vidio poslanika alihi salsa. Ha? I samo zbog toga što je vidio poslanika alihi salsa, jedan put braja se ashabe. Ulazi u riječi Allaha radijallahu anhum wa radu Allah je zadovoljan njima i oni njima. Samo što je vidio poslanika, ali i sam jedan put. Kao dječačić, četiri ili pet godina. Mogao ga je prepoznati, raspoznati, kažu, ha, kada bi ga vidio, da ga je vidio drugi puta, rekao bi ovo je poslanik. Hm? Dakle, imao je sposobnost raspoznavanja. Pa se ubraja zbog toga, ubraja se zbog toga, jeli, u ashabe. Ne prenosi ništa od poslanika, ali i sam prenosio je od ashaba, od Omera, od Osmana i drugih. Umro je 82. godine, godine po hijđri. Ovde se spomni Omer radijallahu ta'ala. Šta znamo o Omeru? Omer, Omer. Šta znamo iz njegovog života? Ko je bio Omer? Ovako je kad se slušaju malo hadisi, mora se znati o prenosiocima. Po čemu je poznat Omer? Drugi halifa je bio. Kada je rođen, kada je primio islam, 13 godina nakon događaja sa slonom, ha? Alam tara kayfa fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Suri fil se govori taj slučaj kada je Allah subhanahu wa ta'ala jeli Ebrehu i njegovu vojsku s kojom je krenuo da sruši Kabu, zaustavio u njihovoj nakani i uništio ih. Sura Fil je govori o tome. Nakon te godine, 13 godina, nakon toga rodio se Omer radijallahu ta'ala. U šestoj godini po poslanstvu je primio islam u šestoj godini po poslanstvu, dakle dok je još poslanik Alihi Salusam bio u Mekki, primio je primio islam. Zatim učinio hijđru, boravio se na, boja, e, borio se na Bedru i na svim kasnije, u svim kasnije bitkama. I kao što je poznato, nakon smrti poslanika Alihi Salusam, nakon smrti Ebu Bekra bio je drugi, drugi halifa i to je njegova počast od njegovih počasti jeste što ga je Allah subhanahu wa ta'ala potvrđivao nekoliko puta. Omer radijallahu ta'ala bi rekao pa bi došla objava. Isto onako kako je Omer rekao. Onako kako je Omer rekao, došla bi objava, Allah subhanahu wa ta'ala bi objavio kuranski ajed. I slično. Pa je rekao poslanik alihi sallam da je posle mene bilo vjerovjesnika, to bi bio Omer. Da je posle mene bilo poslanika vjerovjesnika, to bi bio Omer. I slično. Prenosi od poslanika alihi sallam koliko 537 ili 539 devet hadisa. Umro je 20, odnosno ubijen je 23. godine, jeli po hijđri. Kaže Tarik ibn Šihab, jedan jevrej je rekao Omeru. Ko je bio taj jevrej? Ime mu je? Čuli ste? Kab el Ahbar. Ste čuli? Kab el Ahbar. Ime mu je Kab ibn Matija. A zove se Kab el Ahbar, kako se zovu židovski svećenici? Ahbar. Ha? Odnosno učenjaci. Ahbar. Pa je on bio jedan od židovskih učenjaka koji je imao znanje iz te vrata. Imao znanje iz te vrata. Bio je učen. Pa je on taj koji je rekao Omeru. Hm. Kab el Ahbar. I kada je postavio ovo pitanje Omeru, Oni kasnije prihvatio islam, ovaj Kabe Lahbar je kasnije prihvatio islam. Međutim, nije ovo rekao kad je prihvatio islam već prije. Šta je dokaz za to? Da mi imamo rekao. Da je nama objavljen, ha? Rekao je da je nama objavljen. Zatim, šta je još dokaz? Ispratio. Jedan jevrej je rekao, a? A nemoguće je da ashab i nemoguće je da musliman za muslimana kada primi islam kaže židov. Lah, Ha, Srbin. I ovako i nako. Kad primi islam. Ne možeš ga spominjati po tome. Nemoguće je da ashab, pogotovo Tarik ibn Shihab, kaže za muslimana židov. Hm. Pa je dakle ovo rečeno Omeru radi Allahu talan prije nego li je Kabel Ahbar primio islam. Ha. Rekao je Omeru za vrijeme, Omeru je vladavni. Šta je dokaz? Rekao je o vladaru pravovjerni, ha? dok je on bio halifa. Pa, mu, pa dakle, ovaj hadis je Imam Buhari spomenuo još i prije u svom sahihu. Ovdje samo spomenuo dio. U drugim citatima se spominje da je pitao koji ajet. Kada je rekao Kabel Ahbar da je nama objavljen ajet iz Allahove knjige, mi bismo napravili feštu. Mi bismo napravili haflu, praznik, blagdan. Zašto? Zato što je znao koliko je vrijedna objava, koliko je vrijedna Allahova knjiga. Mi bismo se veselili da je nama objavljan ovaj ajet. A šta se u tom ajetu kaže? Danas sam vam vašu vjeru usavršio. Odnosno, ono sa čime vam je dolazio poslanik Muhammed Alihi Salocam je završeno. I svoju blagodat prema vama sam time upotpunio. I kako je dalje došlo? Varaditu lekumul islame. Ha? Varaditu lekum el islame dina. Kada malo razdvojimo. Da bude jasni I zadovoljan sam da vam takav poznati islam, el islam bude vjera. Pa on zna šta znači takva vjera. Haman mi ne znamo. Haman mi ne znamo. Židov kaže da je nama objavljen taj kuranski ajet i da je nama rečeno da je naša vjera potpuna, da je naša vjera usavršena i da je Allah s tom vjerom zadovoljan, mi bismo napravili feštu. Mi bismo se tome radovali. Hoće da kaže kao da vi o muslimani niste svjesni toga. Vi ne znate za to. Pa je zbog ovog imam Buhari ispomenuo ovaj hadis u kojem se navodi ovaj kuranski iz sure Al-Maide mi bismo napravili gozbu, mi bismo se radovali da je nama objavljen taj kuranski ajet. Pa Omer kaže, znam ja dobro kad je objavljen taj ajet. Možda da je nama neko rekao ovakve riječi, ti da bi imao šta odgovoriti. Stvarno, rekao i pa eto, da je objavljeno, vi biste možda napravili, mi nismo, šta šta. Ha? Ali Omer njemu dobro odgovorio. Da je posle mene bilo poslanika, bio bi to Omer. Ha? Pa on me rekao, znam ja dobro kad je objavljen taj ajt. Taj, objav, taj ajt je objavljen na dan Arefata i na džumu, za džumu. Dan Arefata, a dan Arefata je bio u petak. A dan Arefata je, šta? Najbolji dan u godini. A najbolji dan u sedmici je džuma. A, praznik muslimana je džuma. Odnosno kaže im, vi biste od sebe uzeli praznik, mi nemamo potrebe za tim, nama je Allah objavio o, taj ajet na naš praznik. Mi smo oni koji samo oborimo glavu i kažemo, slijedimo, čujemo i pokorili smo se. Čuli smo i pokorili smo se, gotovo. Nema potrebe da mi izmišljamo od sebe. Znao mi dobro svoju knjigu, ajete, sve mi dobro znamo. Ne možeš ti omera da prevariš. Vi biste napravili gozbu, kao što reče brat, Ha, ovo je naša najveća gozba. S ovim mi treba da budemo, ha, da se ovim hranimo, sa ovakvom vjerom koja je upotpunjena. Sad da uzmeš, da uzmeš Kur'an pa da vidiš šta se spomnije prije ovih riječi. I šta se spomnije posle ovih riječi. Ha? Hafiza. Šta se spomnije? Ko je, ko je Hafiz Sure Nisa? Šta se spomnije? Prije ovog se spomnije hrana i posle ovog se spomnije hrana. Posle ovih riječi, jel jel me kmel tolekom dinekom, za koje židov kaže mi smo napravili haflu, gozbu, praznik. Allah prije ovoga spominje hranu i posle ovoga spominje hranu, ovu za naša tijela. A zatim između spominje ovu najbitniju hranu za naše duše. Za naše duše. Pa zbog toga, dakle, Imam Bukhari, rahimehullahu tala, spomenuo je ovaj, spomenuo je ovaj hadis u dakle svojoj knjizi o pridržavanju za za Kur'an, za Kur'an i sunnet. Dakle, u tom ajetu se spomnje da je Allah upotpunio vjeru. Da je Allah usavršio našu vjeru. I da je time upotpunio svoju blagodat prema nama. I da je s takvom vjerom s kojom je dolazio poslanik Alihi Salusam, koja je objavljena poslaniku Alihi Salusam, da je Allah s takvom vjerom zadovoljan. Odnosno, ako budeš nešto dodavao ili oduzimao, ko si ti? Hm? Allah kaže, pogledaj, svaki puta kaže, ekmeltu, etmemtu, raditu. Ja, ja, ja. Ja sam usavršio, ja sam upotpunio i ja sam zadovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao, ja, Džibril Muhammed smo upotpunili. Nije rekao ja, Džibril i Muhammed smo zadovoljni. Mi smo usavršili. Ne, već kaže ja sam usavršio. Ja sam upotpunio, ja sam zadovoljan. Niko drugi ne učestvuje s njim u propisivanju. Na svima drugima, na Meleku Džibrilu je bilo da dostavi do poslanika Muhammed Alehi Salosom, a na njemu da dostavi svim ljudima. Oni u propisivanju, ama baš nikakvog udjela nisu imali. Zar da neko drugi nakon njih ima? Zar da neko drugi može reći, pusti šta kaže sunne, deda vidim šta kaže ovaj. Gdje su nam razumi? Da slušamo ovoga ili onoga, a za to što govori nema dokaza. Pa kažu komentatori onaj koji kaže od sebe i kaže treba tako, a nema dokaza u Kur'anu, niti sunnetu, nema osnove u onome što je objavljivano poslaniku Muhammedu alaihi sallam, taj stoji naspram Allaha. Taj izlazi naspram Allaha. A onaj koji stane naspram Allaha, taj je svoju karijeru završio onaj koji stane nasprem Allaha i počne da on izdaje propise po svojim protivima, herojima, strastima, taj je svoju karijeru završio. Nemoj da budemo to mi. Nemoj da budemo to mi. Već budimo, kao što je rekao Alija radijallahu ta'ala, neće ostaviti sunnet ni zbog čije riječi. Već budimo, kao što je rekao o, Ebu Bekr radijallahu ta'ala, slijedit ću sve ono što je on činio, činit ću ja. Bojim se ako bih ostavio nešto, da bih zalutao. Pa jasno, dakle, iz ovog kuranskog ajeta se može zaključiti, dakle, ako želiš Allahovo zadovoljstvo, ako želiš Allahove blagodati, da slidiš onakvu vjeru kakva je objavljena poslaniku Muhammedu, alaihi salatu wasalam. Hajde, evo, uzet ćemo još jedan, da ne dugi. E, zatim prenosi se od Enes ibn Malika, radi Allahu telan, da je čuo Omera, radi Allahu an. Kako sutradan, nakon smrti Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kada se Ebu Bekru davala prisega i kada se Ebu Bekr uspeo na mimber i sjeo na mimber da mu se dadne prisega. Nakon smrti, kada je umro poslanik, alaihi salatu wasalam, sutradan, drugi dan, dakle, data je prisega, Allah, eh, data je prisega Ebu Bekru za halifu. Ebu Bekr se uspeo na mimber Allahovog poslanika, alihi salu sam isio. I prije nego li Ebu Bekr progovorio, Omer je progovorio, bio je dole kod, ispod mimbera, podnožio mimbera. Ebu Bekr je sjedio na mimberu, a, Ebu, a Omer dole. Pa je Omer prvi progovorio i rekao o iskupljenim ljudima koji su došli da dadnu beju Ebu Bekru. Rekao je, Allah je odabrao svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ono što je kod njega bolje od onoga što je kod vas Allah je odabrao za svoga poslanika ono što je kod njega bolje u odnosu na ono što je kod vas sigurno ono što je kod Allah za poslanika alaihi salatu wa sallam je bolje otišao je u posebno društvo i bolje mu je nego da je ostao na zemlji sa svojim ashabima, živ. Zatim nakon toga kaže, otišao je poslanik, nije više među nama. Međutim, kaže, ova knjiga, ili ovo je knjiga, hm? kojom je Allah uputio vašeg poslanika. Sallallahu alaihi sallam. Ovo je knjiga kojom je Allah uputio vašeg poslanika. Držite se nje, bit ćete na pravom putu. Doista je Allah njome uputio svoga poslanika. S tim se završava. Kaže Omer radijallahu talan, Allah je izabrao za svoga poslanika ono što je bolje za njega, kod njega Allaha subhanahu wa ta'ala u odnosu ono što je kod vas. Zatim kaže, ovo je Allahova knjiga kojom je on uputio vašeg poslanika. Držite se nje pa ćete biti na pravom putu. Doista je ovo knjiga kojom je Allah uputio svoga poslanika. Pa se jasno zaključuje, zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis ili ovo predanje u knjizi o pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Omer radi Allahu talan kaže držite se ove knjige pa ćete biti na pravom putu. Šta još kaže? Allah je ovom knjigom uputio svoga poslanika. Kao što pred kraj šu, sure Šura Allah subhanahu wa ta'ala kaže za poslanika ma kunte tedri mel kitabu valel iman. Ti nisi znao šta je knjiga i šta je iman. Međutim, mi objavljujemo ovu knjigu kojom upućujemo onoga koga hoćemo na, od svojih robova na pravi put. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala knjigom, Kur'anom uputio svoga poslanika. Pa je on bio na pravom putu, hoćeš ti da budeš na pravom putu, drži se ove knjige. Nema drugačije. Nema drugačije. Ne možeš drugačije biti, biti na pravom putu. Hm. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi ovaj hadis, Ebu Hamza, je tako? On je bio sluga Allahovog poslanika, alihi salatu sam. Po čemu je poznat Enes? Hm. Svako da shaba je poznat po ničemu. Ja mogu jedno, Poč... jedno da je, znači, da sanja svaki umoć poslanika. Dobro, ja. možda su i drugi. Hm. Ja ne znam. Kako? Enes ibn Malik je bu Hamza. Najviše je ličio namazu Allahovog poslanika alaihi salacom. Znači, ko bi htio da gleda u namaz poslanika alaihi salacom kako ga je obavljao, gledao je u Enesu ibn Malika, kako kaže Ebu Hureyre, kako kaže Ebu Hureyre radi Allah. I služio je njega deset godina i, i zatim Ebu Bekra, Ebu Bekra i Omera, jedan je od ashaba koji prenosi, od šest ashaba koji prenosi najviše hadisa, 2286 jeli, hadisa. On nam dakle prenosi ovaj događaj ovo predanje kada se davala prisega. Omer radijallahu ta'ala kaže da date prisegu Ebu Bekru radijallahu ta'ala na ovakav način da ćete se čvrsto držati Allahove knjige jer je njome Allah uputio svoga poslanika Muhammeda alaihi sallam. Hoćete da budete na pravom putu, držite se nje. Držite se onoga što je u knjizi. Staćemo ako Bog da ode da vam ne odužima i vruće jacija, pa ćemo ako Bog da nastaviti kasnije. Ako Bog da iće, iće brže nakon ovog uvoda. Ako ima neko nešto pita, Bojro. Od svega ovoga, ajde. Da ti je, ajde, ajde. Da je to da ostavim? To je neispravno.